Allahi war rasul murudisheni lile jambo kwa Allah tabarak wa taala na kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kama nyinyi mnaamini Allah tabarak wa taala na siku ya mwisho dhalika khairun wa ahsanu ta'wila asema itakuwa hiyo ndio bora na itakuwa tafsiri ambayo ni ya sawa vile vile Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'an anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim katika sura katika sura an-nur Allah tabarak wa taala hapa anatueleza anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri sema chukua tahadhari wala ambao wanaokhalifu amri yangu an tusibahum fitna iyo pote wao fitna au yusibahum adhabun alim au iwapate wao adhabu yenye kuumiza hizi ni aya mbili ambazo mimi nimesoma zinatutahadharisha na bid'a na uzushi ndani ya dini kwa sababu hivi leo katika shahru Rajab tumeingia katika mwezi wa mwezi wa Rajab na kuna watu ambao katika huu mwezi wa Rajab wao kuna vitu ambavyo wao wanavuzua katika mwezi huu wa Rajab na vile vile jua wewe ndugu yangu Muislamu ya kuwa shahru Rajab ni katika ashhurul hurum katika miezi ambayo mtu akifanya madhambi madhambi yanakuwa marudufu eh bi maana yeye anapata madhambi marudufu ndio Allah tabaraka wa taala katika sura at-tauba akasema inna iddat ash shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurum hii katika mwezi gani katika miezi ambayo ni miezi ambayo nafanya tashurul hurum miezi ya haramu katika miezi haramu ambayo ni dhulqa'dah dhulhijja na muharram na rajab hii ni miezi mingapi mimi ambayo shahr rajab iko ndani yake ndio hapo waislamu wanafanya na nakunye kuzua katika nini katika huu mwezi wa mwezi wa rajab ndio Allah tabaraka wa taala akonye kutahadharisha watu na bid'a ndio akasema man yuti rasul Ule ambaye atamtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ataa Allah, amemtii Allah tabaraka wa taala. Asa wewe itakuwaje wewe usitosheke na vitu viwili hivi ambao ni Qur'ani na Sunna mpaka uko vitu vyako ambavyo unapokuja navyo? Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema, taraktu fikum ma intamasaktum bihi ma lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati asema taraktu fikum ma nimwachia vitu viwili ma in bihima mkishikamana navyo hivi vitu viwili hivi mkishikamana navyo lan tadhillu ba'di hamtapotea kitabullah kitabu chake Allah tبارك وتعالى sunna na sunna zake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio vile vile Allah tبارك وتعالى akakemea bid'a katika suratu an-nisa vile vile akasema ومن يشغل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah anasema nini hapa ama yashaqi rasul ule ambaye atapingana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam min baadi ma tabayyana lahu alhuda yashajua ukweli bimaana ukweli ushamfikia yeye anajua wayatabi ghaira sabili almu'minin na yeye asifuate nyanja ya masahaba maana nyanja ya masahaba ameachana nayo yeye anafata yake ndio Allah anasema nuwallihi ma tawalla tutamuelekeza alipoelekea wanuslihi jahannam tutamuingiza motoni wa saat masir nitakuwa ni manga, ma, ma, maangilio ambayo ni mabaya ndio vile vile Allah tabaraka wa taala akazungumzia kufuata nyanja waliowemo waliotangulia akasema fa in amanu mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah hapa anazungumza anasema fa in amanu kama wao wataamini mithli ma amantum bihi kama vile ambao mlivyoamini nyinyi faqad ihtadaw tukama fani muongoka eh bimaana Allah tabaraka wa taala amaza mwanzo kuongoza watu kuongeza katika njia ya sawa kisha akasema wa intawallu ule ambaye ataepuka atachele njia fa inna ma hum fi shaka arudi kani katika maangamivu sasa fasayakfikahumullah Allah atatosheleza wao bimaana hii dini hii imekamilika haina kasoro haina nini haina kasoro ndio unapozua katika dini hii ambayo ni bid'a unapozua katika dini hii unajipa shida ambayo wewe huwezi maliza kwa sababu ni bid'a ni uzushi ndio Allah tabaraka wa taala katika suratul anfal akasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa la tawallu anhu wa antum tasma'un anazungumzia waumini anambarini atii'u Allah mtiini Allah wa rasul mtiini Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tawallu anhu wala msimwepuka mkamwacha lakini waislamu wao wanaacha ile nyanja ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha yeye anaona hii bado le, kuna kuna mapungufu ndio anasema wala tawallu anhu wala msiache ile njia wa antum tasma'un ile mnafanya mnasikia na vile vile katika sura hii akasema ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu waman ittaba'aka minal mu'minin sema ya ayuhan nabiy sema ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasbukallah Allah kutosheleze wewe waman ittaba'aka minal mu'minin na katika wale ambao waliokufuata katika waumini ndio vile vile mtume sallam katika hadithi ya Irbad bin Sariya anasema Irbad bin Sariya radhiyallahu anha anasema وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه يقول محمد صلى الله عليه وسلم الرباسيس موعظه وجلت منا القلوب يا الموعظه اللي فانين اللي كوني كنت خوفه ketika nyoyo zetu وضربت منا العيون نلقطوا تشوزي فقلنا يا رسول الله بهم محمد صلى الله عليه وسلم كانها موعظه مودع Hamoja ni kana kwamba ni mmoja ni kutuaga sisi anatuambia kuwa unaondoka sisi ama unaondoka wewe. Fakulna ya Rasulullah. Tukamwambia Mtume sallam kana muadhi muadhi fa ausina. Tukamwambia kana kwamba hawa mmoja ambao unatupatia sisi ni kana kwamba unatuaga tupe wasia. Sallam akaanza wasia wake. Usikum bitaqwallah. Ambaye sana fanyeni mcheni Allah, muogopeni kwanza hiyo wasam'i taa kusikiza na kutii kwa hivyo maana wewe unaposikia mtu sasa mtu salama anakuambia hivi sikiza na utii na vile vile wasami taa viongozi akasema intaamara alaikum abdun habashi hata kama nyinyi mtatawaliwa na mtumwa na kasema fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira Asema yote ambaye ataishi kati yenu nyinyi atona tafuta tafuta nyingi. Ndio huyu analeta yake, yule analeta yake. Ni tofauti hizi sasa. Akatoa wosia akasema nini? Pindi ikhtilafu inapokuja akasema alaikum bi sunnati. Shikamaneni na sunna zangu. Sunna zake mwanzo kisha akasema sunnati al sunnatul ar-rashidi. Sunna za makhalifa wanne Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Shikamaneni na sunna zao kisha akatoa wasia akasema wa iyakum wa muhdathati lumur akasema kuwa kueni mbali na vitu ambavyo vinavyozuliwa vinavyoletwa fa inna kulla muhdathatin bid'a chochote ambacho kinacholetwa ambacho hakina dalili ni bid'a ni uzushi hii ndio katika wasia nani Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile katika hadithi aliyopokea umu Aisha radhiallahu anha anasema qala sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd Samoyote ambaye ataizua katika mafunzo yetu haya ambayo sisi tumekuja nayo man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu ambao katika mafunzo yetu hamna hayo ambayo yanaleta fa huwa raddu natarudishia mwenyewe kisha vile vile akasema man amila amalan yote ambaye yeye atafanya amali yoyote ibada yoyote laisa alayhi amruna katika hiyo ibada ambayo yeye anafanya hayako katika mafunzo yetu sisi fa huwa raddun anarudishiwa mwenyewe bimaana haina thawabu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته ya kuwa Allah tabaraka wa taala amekapazia ya tauba kwa yule ambaye anayefanya bid'a anayezua katika dini mpaka pili anafanya atapoacha ile bid'a yake na vile vile Saad ibn Jubair rahimahullah huyu mtumeo mtukufu huyu anasema nini لأن يسحب ابني فاسقا سنيا أحب إلي من أن يسحب ابني عابدا مبتدعا أنا سمع لأن يسحب ابني أسمع لهيري أو ني أفضالي متوتو وانغو أفتاري نمسني أمبيني موفو هيري نمسني لكن موفو ني أفضالي من أن يسحب ابني عابدا مبتدعا ni heri ya kwa yeye asifatane mtoto wangu na mtu ambaye yeye anamwabudu Allah lakini katika bid'a katika uzushi na vile vile Sufyan al-Thauri rahimahullah akasema albid'atu ahabu ila iblis min almasiya asema bid'a ahabu ila iblis iblis anapenda bid'a kushinda maasi kwa sababu gani akajibu akasema لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها سما kwa sababu maasi الله tastaghfirullah utasema astaghfirullah amma albid'atu la yutabu minha bid'a hizi kutubia hasa shetani anafanya shetani anakuwa karibu nao na yule ambaye anafanya nini anatekeleza nini bid'a subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alhamdulillah ala ihsani washukuru ala tawfiqi wa imtinani wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd katika bid'a ambazo zinazofanya katika mwezi huu wa Rajab ambao tuko ndani saumu Rajabin bikhususiyatihi ni mtu kufunga mwezi wa Rajab anaweka takhsisi yako yeye anafunga mwezi wa nini mwezi wa Rajab peke yake mzima hili katika nini katika uzushi qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa amma sawm Rajab بخصوصيته فاحاديثه كلها ضعيفه بل موضوعه asema ama kufunga mwezi wa Rajab kutilia takhsisi kufunga mwezi wa Rajab huu fa ahadithu kullaha dhaifa hadithi zote ambazo zimekuja kwa mtu afunge mwezi wa Rajab ni hadithi zilizo dhaifu ziko sawa bali mada zimefanya zimezuuliwa ويقول vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kana ahlul jahiliyati yu'adhimuhu falamma jaa al-islam turika ilikuwa aljahiliya watu wa jahiliya kitambo walikuwa wakitukuza mwezi wa Rajab lakini Uislamu ulipokuja lifanyeni wao walikuwa wenye kuacha ule mwezi wa Rajab vile vile katika mwezi wa Rajab bid'a ambazo wanazofanya katika mwezi huu wa Rajab salatu raghaib yusalli ba'd an-nas salatu raghaib يفعله في أول ليلة جمعة من بين المغرب والعشاء wanafanya nini wao katika bid'a za mwezi wa Rajab katika juma ya kwanza katika mwezi wa Rajab ambao ni juma ya leo hii wanafanya nini wao wanaswali swala ambayo wanafanya inaitwa salatu raghaib wanaswali swala kutiana hamasa na kutiana pupa wanaita wao wanafanya nini katika kila juma katika mwezi wa Rajab wanafanya nini wao wanaswali katika bid'a katika uzushi ni wakati gani wanaswali wao baina al-maghribi wal-isha kati ya sala maghribi na sala ya nini ya isha utakuta ahlul bid'a wanafanya nini wao wanaswali nini ni bid'a munkara ni bid'a ambayo ni miovu sana hii ni bid'a ya kwanza bid'a ya pili naam bid'a nyingine ambayo wao wanafanya katika mwezi huu wa Rajab yafidu an-nas ila al-Madina an-Nabawiyya yusammunaha ar-Rajabiyya wanaenda sana sana katika mwezi huu wa Rajab wanaenda Madina. Ile miezi mingine wote hawaendi. Lakini mwezi wa Rajab wanafanya nini wao? Wanaenda Madina, inaitwa Ar-Rajabiyya. Wanafika kule wapi? Madina katika huu mwezi wa wa Rajab. Hii katika nini katika bid'a za mwezi wa Rajab. Vile vile katika bid'a za mwezi wa Rajab fi lailati 27 katika usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab yuqimu baadhi nnas ihtifal wanafanya nini wanafanya hafla sherehe katika usiku wa 27 wayatakiduna anna tilka al-laila hiya lailatul isra'i wal mi'raj wao wanaitakidi ya kuwa huo ndio usiku wa lailatul isra'i wal mi'raj wanaitakidi ya kuwa huo ndio ule usiku ambao mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya nini alienda wapi isra na mi'raj katika huo usiku katika usiku wa 27 قال شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه katika majmua anasema ولا يعرف عن احد من المسلمين انه جعل ليله الاسراء فضيله على غيرها الا لا سيما على ليله القدر anasema wala haijulikani kwa mtu yoyote katika waislamu annahu ju'ila lailatul isra ya kuwa imejaliwa usiku wa lailatul isra fadila ya kuwa ina fadla lailatul isra almirad ina fadla yote ala ghairiha la siyama lailatul qadr ukiondoa lailatul qadr hasa bimaana hakuna usiku unaotukuka kushinda usiku wa lailatul qadr lakini huyu muislamu anafanya anajitahidi anafanya hizi bid'aat katika nini katika huu mwezi wa mwezi wa rajab Asamana wewe Muislam jichunga katika nini katika bid'a. Jua kwa wewe unapotekeleza bid'a unajiweka mbali na Allah tabaraka wa taala mtume wake. Ndio Allah anasema katika sura Al-Maida, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islamati Sema leo hii akmaltu lakum dinakum. Nimewatimilizeni dini yenu. Dini imetimia haina kasoro. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Na nimetimiza neema yangu Rasulullah amekuja amefundisha. Hakuna kasoro. Hakuna jambo Rasulullah hajafundisha. waradhitu lakum alislam dina. Nikaridhia Uislamu dini yenu. Lakini angalia wafasi wa bid'a na wafasi wa sunna. Wafasi wa bid'a utakuta ni wengi. Na wafasi wa ukweli wa sunna ni wachache. ndio Allah akasema katika suratul qasas fa in lam yastajibu laka alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah anasema fa in lam yastajibu laka na Mtume sallam kama wao hawatokujibu wewe fa'lam jua annama yattabi'una ahwa'ahum wa wanafata matamanio yao kwa sababu bid'a matamanio yanapenda bid'a sana anajua kienda pale kifanya hii na hii tajiri atampa pesa fa'ala man annama yattabi'un ahwa wa man adallu mimman ittabaa hawa azama na amepotea zaidi ule ambaye atafuata matamanio nafsi yake bighairi hudan min Allah pasi na uongozo wa Allah tabaraka wa taala ndo Allah akasema inna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin ya kuwa Allah tabaraka wa taala yeye hauongozi madhalimu ye. ya kwamba mfano mdhulumu Allah tabarak wa taala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujamfuata katika nyanja zake maana muislamu wa ni yule ambaye anafanya nafuata nyanja zake Allah tabarak wa taala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio vile vile Allah akasema katika suratul an'am wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah unapofuata ukati wengi walio katika mgongo wa ardhi yudilluka an sabilillah wataupotesha katika njia yake Allah tabaraka wa taala usiangalie wengi angalia ukweli uko wapi si wengi ukisema unaangalia wengi utapotea wewe bal ad-dinu mabniyun ala aslain adhimain hii dini hii yetu ambayo sisi tunajitukuza nao imejengwa na asli mbili kitabullah wa sunnat rasul sallam ni kitabu chake Allah tabaraka wa taala na sunna zake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nikimalizia hotuba yangu hii Namomba Allah tabarak wa taala atukinge na maradhi ambayo iliyo China kule ambayo maradhi ambayo inaenea kwa haraka sana. Naomba Allah tabarak wa taala atuhifadhi na maradhi hiyo.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 من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة هي دارنا وقرابنا وأقم الصلاة الله